Добро вечер од мене. Вечерва стојам на место на кое што не сум стоел до сега. Не дека не сум проповедал века, меѓутоа приликава е уникатна и му викам на Сашко Преска ова е нешто нешто како циркус Медитерано. Сада па козна каде во вашем град. И Така некако. Чудно е кога ќе, ќе се дојде до еден ваков момент на разделба и никогаш не е лесно да се збори. Ја оствари не, не планирав да проповедам, ама Гале а, ми вика нема, нема шанси, не те пуштаме. Веројатно има врска со ова што го кажа, врска со Ако случајно се оженам човече, е геец и шкотланѓанка комбинација. тоа ќе тоа ќе биде ептен а, не, невидено, нечуено. Како и да е, на вакви заминувања луѓе најчесто им се врти еден многу интересен турски збор низ главата аманет. Шо аманет да ви оставам? Сериозно. Што е она што јас во овие 4 години сум го покажал како пример? Што е она што сум го живеел? Што е кои се начините на кои што вие ми имате запознаено? Што е она со, за што со чиста совест можам да кажам, како апостолот Павле, емитирајте ме мене, како што јас го имитирам Господ. О, може не требаше последно, ама како и да е. Тоа е, тоа е идејата. Кој е предизвикот кој што јас би го оставил? И предизвикот е песната од Pink Floyd. Меѓутоа песната од Pink Floyd се прашалник. Зошто се прашалник? Затоа што една од работите која што ги карактеризирала христијаните ни сите векови е желбата да се сака Бог со целото срце, со целата душа, со целата сила, меѓутоа и со сиот разум. И јас би сакал вечерва малку да поразговараме за ова. Кога се вратив од Хрватска пред, пред 4 години, Кога се запознавав со луѓе и требаше да објаснувам кој сум, што сум, многу беше чудно кога требаше да им објасниш на луѓето дека си студирал теологија. Многу често прашање кое што се поставуваше беше Зошто? Што ти фали тебе? Ама мојата ироничност таква како што е, Често пати ќе им кажев луѓе, знаете што? Мене ова теолошко образование мое ми направи една огромна штета. Наместо да ме научи како да викам амин, така е. Ме научи да размислувам. И затоа денеска јас сум неподобен за ни една политичка партија во Македонија. Тоа е. Тоа е оно што може да ви го направи изборот да се мисли. Изборот да се уклучи во црквата. Меѓутоа во христијанството заради зборовите на Господ Исус Христос ова не е избор. Да се сака Бог со умот не е избор. Туку е заповед. И не само заповед, туку најголемата заповед, како што ги каже Исус. Е, тука почнуваат проблемите. Тука почнува моментот во кој што ние знаеме како отвелика, како да го сакаме Бог со срцето. Емоциите на нас, македонците, никош не ни биле проблем да ги искажеме такви сме си балканци, медитеранци, секојаш кој ќе отидеме на страна се бунат дека сме нешто многу гласни, срцето не ни било проблем. Силата и таа и таа прилика ја разбираме. Се тоа што го правиме, да го правиме за Бог. Сме слушале многу проповеди на таа тема, има и песни. А, тушата, исто така горе, горе долу ја разбираме. Целокупното битие, се што сум јас. И за тоа има песни. Ама за умот, што на ум, тоа на друм. Што да правиме со умот? Ова, ова е делото за повета, која што ни е најтешка да ја свариме и која што е најтешка да ја имплементираме. Што не знаеме како. И најчесто се случува една од две работи. Се случува или момент во кој што дигаме раце, не знаеки што да правиме со целава работа и викаме, абе слушај, многу учење, белја прави, битно е, битно е да веруваш, немој да се подпираш на разумот, верувај на Господ, И забегуваме во една работа што се нарекува антиинтелектуализам. Идејата дека во црква кога ќе доеш, или кога нешто поврзано со Бог се дискутира, може мозокот да се пушти на пасење. А од пасење веројатно ќе го соберат и ќе го стават у машина да го измијат. Мозокот. Имаше на времето една реклама за машини за перење. Вика, маш... вика рекламата, му текнува некој. Пере дури и грешни души. Така ви каже рекламата. Не смем да спомнам фирмата, оти не ми е спонзор. <laughs> а, Многу често христијаните си го пуштаат мозокот на пасење, а луѓето од надвор ги перцепираат како некој да им го измил, да им го измил мозокот. Имаше едно време кога чисто да си направам шала на моја сметка, се представував на луѓето дека сум професионален пераш на мозоци, <clears throat> теолог. Меѓутоа, луѓе мои, ова не е христијанство. Мозокот на пасење не е христијанство. Нити е перење мозоци христијанство. Никогаш историското христијанство не било такво. Никогаш не било настроено негативно кон интелектуалните потфати. Баш напротив. Христијанската црква секогаш инсистирала на една клучна поента. Целата вистина е Божја вистина. Уште еднаш ќе повторам. Целата вистина е Божја вистина. Без разлика од каде таа доаѓала. Дали ја кажал Маркс, Ниче, Дарвин, Фройд, Ричард Докинс? Кого сакате, именувајте го. Сиес Луис, Джерар Толкин, Карл Барт, Дитрих Бонхофер, Мартин Лутер, кој да е? Целата вистина е Божја вистина. Никогаш историското христијанство не било против интелектот. Зошто? Зашто знаело многу убаво дека Бог не повикува секој од нас. Да го сакаме со умот. Е сега тука доаѓа другиот екстрем. Кој шо вика Супер. Интелектуална работа. Одлично. За моите деца кои шодат во школу, во средно и на факултет. Интелектуална работа. Одлично. Да ни дојат луѓе, христијани, предадени христијани, од водечки универзитети во светот. И да ни кажат како работите стварно стојат. За еден ден, да имаме еден куп муниција на Фейсбук, Да пукаме и да пукаме и да пукаме. Не знам дали приметувате дека оваа идеја, дека славењето на Бог со умот е за оние кои што се вклучени во интелектуална работа, ја има истата слабост како и како на првата идеја дека полека со паметот, пушти го на пасење. Тука сега ние за вера збориме. Проблемот е што и во едното и во другото сценарио наместо а, да бидеме активни чинители се претвараме во конзумеристи. Се претвараме во луѓе кои што треба да ни се донесе, треба да ни се сервира, треба да ни се издвака, И пак не го сакаме Бог со умот. Сака, ги сакаме оние што го сакаат Бог со умот, ама ние не го сакаме. By the way, интелектуалци ни требаат во секое подрачје од христијанскиот живот. И ако твој, тоа твојот повик вечерва, апсолутно те охрабрувам да го следиш. Апсолутно. Ама ако си завршил со образование, тога што ти останува? Како да го сакаме Бог со умот? или тоа е категорија која ше е ограничена до недека 35 години, кога ќе наполниш 35 години, нема више учење. We don't need no education. Не. Сакањето на Бог со умот е за сите и е нешто што се случува цело време. Не е нешто што е ограничено на формативните години, не е нешто што е ограничено на основна школа, на средна школа, на факултет. Не е. Многу повеќе е. Пред се е животна филозофија. животна филозофија која што вика имам уште многу да научам. Имам уште многу начини на кои што сакам да го прославам Бог. Ама како изгледа тоа? Ако не е бегање од, од, од, од било каква интелектуална работа, и ако не е оставање таа интелектуална работа да ја вршат некои други, тога што е? Токму за тоа сакам да позборувам малце. Како да го сакаме Бог, Бог со умот? Доколку не се не сме дел од оваа категорија на луѓе кои што се активно вклучени во академија. Немојте погрешно да ме сватите. Доколку мислите дека има потенцијал во вас да се вклучите, да бидете и понатаму дел од образовниот систем, јас се повикувам да го направите тоа. Меѓутоа, доколку не, доколку не се чувствувате, дека тоа е нешто за вас, обврската за се слави Бог со умот, се уште останува. Тогаш како да го изведеме сето тоа? Секој ден да памтиме по 24 телефонски броеви? Не е лоша идејата. Ке помогне да не не фати склероза толку брзо. Ама сакам да ви предложам нешто што било многу релевантно во времето на Библијата за луѓето на кои што Исус им кажува да го слават Бог со нивниот ум. Сакам да ве повикам вечерва токму тоа да го направим. Додека се спремав, ме праша Што ќе збориш? И ме посоветуваа да раскажам приказна. Им кажав, не, нема да раскажам приказна, ќе ги терам луѓето да мислат. у, Каен да мислат у недела вечер, У црква. Хе, Да не пиеш од погрешните апчиња од Сабајле. Не. Мислењето е клучен дел од она што значи да се слави Бог со умот и да се сака Бог со умот. Затоа, имам три слайдови кои што сакам да ви ги покажам. И сега ќе го видиме првиот. Постои цела книга во Библијата. Верувале или не? Која што е напишана за да ни помогне да научиме како да размислуваме. Како да го сакаме Бог со умот. Таа книга се вика изреки или пословици, зависи, зависи кој превод го имате, и се наоѓа во Стариот Завет. Во незиниот вовет, Таа отворено ви кажува. Книгава е напишана за луѓе да научат како да дојдат до мудрост. Како да дојдат до разбирање. И тука го имаме првиот стих, кој што сакам да го погледнеме денеска. А, може, можете ли си да го видите? Може ли некој да ни го прочита? Ух, човече, јас довде не можам да видам ништо. А вие од таму не знам. Ма, Гале, можеш да го прочиташ? Подобро јадење зеленчук и со него љубов, отколку убоени телиња и со нив омраз. Изреки 15-17. И сите вегани кажаа? <laughs> и сите вегани кажа амен, а? Нема ке нас многу Арно ама. Тоа не е пристапот кој што авторите на оваа книга би сакале да го имаме кон овој стих. Да го земеме овој стих како е, знаеш ти дека у Библијата вика дека е боле да јадеш зеленчук отколку да јадеш телешко? Супер. Кое е кое е првото нормално човечко прашање што ви што ви што ви паѓа на памет? Го пишува горе бај Зошто бе? Зошто е боле да јадам зеленчук од колку суволото телешко? Например? И тука ние се наоѓаме у небрано. Арнома. Тоа е баш прашањето, кое што авторите на оваа книга сакаат да си го поставиме, кога ќе видиме една ваква изрека, која што кажува дека една работа е подобра од другата. Тоа значи, тука има едно копче, треба вака да се уклучи и да почне паметот да работи. Сошто е подобро да се јаде зеленчук од колку телешко? И дали е поентата во зеленчукот и телешкото или во нешто друго? Бидете слободни да кажете што ви, што ви паѓа на памет. Зошто? Зашто зеленчукот има помалку холестерол. Ова, ова изрека, Знаете што подразбира? Фамилиарен ручек. Фамилиарен ручек. Каде се јаде зеленчук? Во античкиот свет. Каде се јаде телешко? Па дома, на маса, у дневна. Која цела фамилија ќе се собере. Ама кога ќе дојат луѓе околу маса, што уште доаѓа околу таа маса, што може да дојде околу таа маса. Може да дојат љубов и омраза. Зошто тогаш е подобро да се јаде зеленчук, отколку да се јаде телешко? Јас вечерва нема да ви дадам одговори. Туку сакам да ве потекнам да размислиме заедно за овие нешта. Не нужно за зеленчукот и за телешкото. Туку секој пат кога читаме Библија и ќе видиме изрека од овој тип. Една работа е подобра од другата. Зошто? Одговорот не е да така е. Туку одговорот е Зошто? Ова е еден начин да го сакаме и да го славиме Бог со нашите умови. Ајде да видиме уште едното. Следниот слайд ако може. Изеки 25. Повторно ако може некој да ни го прочита. изрека. Се сеќавате првата имаше структура, една работа е подобра од другата. Овдека структурата е една работа е слична на друга работа. Повторно, одговорот не е да, така е, фрлање оган и прајње бели позади грб се иста работа. Не е тоа поентата. Како се слични овие две нешта? Тоа е прашањето што треба да си го, да си го поставим. Што, што е она што ги поврзува овие две идеи? На здравје! Што е нештото што ги поврзува? Што го поврзува гневот со некого кој што ти работи позади грб и после пп шалили сме се. Идеи? Двојца да прават белја. И овој што се љути и фрла оген, од што се љути. И овој другиот што као демек прави шали. Двојцата прават огромна белја. Мојата предпоставка, која што не мора да е точна, е дека поентата не изрекава е штета е штета. Како ќе ја направиш е ирелевантно ако веќе си ја направил. Значи вакви изреки кога имаме. Една работа е слична на друга. Нашата работа е да се прашаме што е она што е слично помеѓу двете работи што ги споредува писателот. На тој начин ќе може да го славиме Бог со умот и да го сакаме со умот. Плюс ќе извадиме максимум од неговиот збор. Зато што една од поентите зошто воопшто Библијава ни е дадено е за поука. На тема поука, да го видиме третиот слайд. Изеки 30. Повторно ќе замолам некој ако не мако може да го прочита. Може некој да не го прочита? Фала многу. Уште еден трет вид на изреки. Ово е малку потрики. Затоа што сега имаме четири работи. Кога ги имаме овие изреки, три работи и четири, оно што треба да го најдеме е која е едната карактеристика која што овие четири работи ја имаат како заедничка. Значи, што има заедничко? Помеѓу тоа, како лета орел, како ползи змија по карпи, како плови брод по море и како се однесува мажот во младоста. Внимавајте што, как, како почнува стихот. Абе има една работа, она, три, за три работи неам, а, не ги разбирам, ама четвртава неам поим. А, по ова што го гледаме од текстот, а, зборува машко. Погледнете го првиот стих ако имате со себе Библија. Ваквите изреки три, и четири, или повеќе ако се клучната работа што треба да се направи е да се најде едната работа што има заедничка. А најдобр, најдобрата смерница која што ќе не, ќе не упати во вистинскиот правец е да се, е, да се фокусираме на последната работа. На четвртата. Патот на мажот во неговата младост. Океј, луѓе, што правиме со овие четири работи? Имаат ли нешто заедничко? Оно што, оно што ми е мене интересно е дека Првите три а, зборуваат за физички пат. Додека во четвртиот случај патот е метафора. тоа е слика за начинот на живот. Орелот нормално си, си, си, си лета, а лауда му е, А, и има, има, има некаква патека. Змијата се ползи по карпите и таа има некаква патека. Продот се вози по морето, се тера по морето, некаква патека има. Ама однесувањето на мажот во неговата младост, што правиме тука? Не слушнав? Non comprende што викаат шпанците. Не не зборуваме за пат, нели? Патот во младоста така кај одеше? Дали дали одеше одеше право градски парк? или, или се шеташе у мол или, а, или идеше по ГТС се шеташе, кај се шеташе у младоста. Не збориме за таков пат. Збориме за начин на живот. Моја предпоставка, повторно, не мора да сум го право. Орделот, змијата и бродот се предвидливи. Ама мажот во неговата младост, тешко. Повторно, Ови е уште еден начин како можеме да го сакаме и да го славиме Бог со нашите умови. Не ни треба нужно да одиме по факултети. Иако ако имате можност, направете го тоа. Ако се чувствувате подготвени, направете го тоа. Меѓутоа, во Библијата, покрај оваа книга на изреки, постојат уште неколку книги, кои што а, ние кој, кој што не, не, многу, многу време за други работи, па сакаме работи да си ги класифицираме убаво, ги викаме мудрост на литература. Значи, изреки, Јов, проповедник, песна над песните и некој од псалмите. Зошто, зошто се на литература? Затоа што ги имаат овие три типа на изреки кои што од нас бараат да си го уклучиме паметот и да размислиме. Ало, што правиме? Една работа подобра од другата. Зошто? една работа е како некоја друга. Како се поврзани? Три-четири работи, појма немам не ги разбирам. Погледни ја последната и најди што има заедничко. Ова е многу интересен начин да се чита Библијата, барем за мене. И за, и за моите студенти кои што сум ги имал со текот на годините. И ова е исто така еден многу интересен начин на читање на Библијата кој што, кој што, кој што оваа црква го практицира. Контекстот за, за ваквото нешто најчесто не е овдека. Не е во недела попладне. Туку е во малите групи кои што се случуваат во текот на неделата. Таму имаме можност вака да, вака да го дискутираме библискиот текст. Ние македонци такви сме си. У црква многу, многу не се збори. Па не можеш луѓето ги натераш да влезат во дискусија. Ама во малите групи, кога ки имаш нешто за грицкање, нешто за пиење, кога си, кога си кај некој дома, атмосферата е поинаква. Таму имаме можност и да слушаме и да зборим. И оваа сезона повторно почнуваат малите групи. Надвор видов формулари, би ве охрабрил, како некој што 4 години помина во тие мали групи, длабоко би ве охрабрил да бидете дел од мала група. Зошто? Зато што кога ќе бидеш дел од мала група и кога ќе навлезеш во овие дискусии, ќе сватиш една работа. Не знаеш се. Нити другите околу тебе знаат се. И ќе сватиш уште една работа. Не можеш се. Не можеш се да направиш. Имаш ограничување. И ово денес е многу страшна идеја. Да кажеме дека некој има било какви ограничувања. Луѓето ги викаат хендикепи. И после тоа муабетот преминува на дискусии од типот специјални потреби. Зошто? Затоа што живееме во време во кое што сакаат да не убедат дека се знаеме и се можеме. Дека не сватиме во реалноста дека не е така. Ви реков да, да забележите како, како почнува овој, овој последниот стих, 18. Не разбирам, не знам. Во наше време ова, не, ова никако не поминува. Никако. Ама верувајте ми. Доколку си живееме со идејата дека можам се и разбирам се. Оваа книга не ни е потребна. Не ни е потребна. Нити ни е било кој друг потребен во животот. А реалноста докажала милиони пати дека, дека се работи за спротивното. само личност која е свесна за своите ограничувања може да, да воспостави заедништво со други личности. Само личност која е свесна дека има да учи, има да расте, може вистински да им биде на корист на други, да им биде на корист на другите. Инаку се вртиме округ сами за себе. Да се сака Бог со умот значи да се признае дека има работи што нити ги знаеме, нити ги разбираме, нити може да ги направиме. Да признаеме дека ни е потребен некој друг. Бил тој членот од нашата мала група, била тоа црквата, или во конечност бил тој самиот Бог. Луѓе, ми го кажува ова човек, кој што се спрема доди на докторат на многу престижен универзитет. Да може да погледнете во мојата глава. Колку јас работи не знам. Или колку работи не можам да ги направам. Ке се зачудите. Ама она што треба да го земеме од себе ова како охрабрување. Идеја е идејата дека кога ќе признаеш дека не можеш и дека не знаеш, тогаш можеш да примиш нешто од некој друг. Само тогаш. И никогаш поинаку. Во црквата Христово никогаш не било срамота да не се знае и да не се може. Срамота било да се мисли дека се се знае и се се може. Тоа било срамота. А произлегувало од тоа дека паметот се пуштил на пасење. Од идејата дека да се слави Бог и да се сака Бог со умот, не е некоја многу битна идеја. Е па заради тоа, драги мои, денеска цело целово наше општество е на дережето на кое што е стигнато. Држава полна со луѓе кои што се уверени дека се можат и се знаат. Жалостно. Ама повикот за Божјата црква не е читај повеќе. Повикот за Божјата црква е дружи се повеќе со личности како тебе. Биди во потполност отворен. И тогаш и другите ќе бидат потполно отворени. Само тогаш кога нема да се срамиме од она што го знаеме и од она што него можеме. Кога ќе се отвориме да го славиме Бог со умот и да го сакаме Бог со умот, ќе има место и за Божјата милост, меѓутоа и за другите во нашите животи. Само тогаш. И тука, сакам се во ова да го приведам при крај. И да ви го оставам аманетот. Да го сакаме Бог со нашите умови. И да не се плашиме од работите што не ги знаеме или не ги можеме. Амен.